La infecta efico de socia drinkado. Nun, post la fino de la somera feria sezono, montrigas che multai revenintoi infectigis per la coronviruso dum la restado en Sudalando, exemple en Croatio. Cai tiui infectitoi estas cefe iunai homoi qui, sen attenti pri la dangero de infectigio, cun estadis, en trinceioi, en gaia et osso. Oni appena opovas riproci al ili tiun conduton, char ilia volis dum la feriado giui la vivon, quiu dum la antauae monatoi estis regata de la pandemio. La homoi besonas la ridadon, ridado malpesigas la coron, cae ridado havas positivan infectan efficon. Cae alcoholo ludas en tio gravan rolon, almenau se viroi estas inter si. Homoi estas sociai estuloi. Ili shatas rencontigi cun amicoi, gioias cun aliai, cae suferas cun ili ien ca ien glasso da biero, au ancau da vino, movas la langon, cae pli rapida al proximigas homoin unui alla aliai. Usonae psicologoi esploris la efico de alcoholai trincajoi rilate alla socia interago en studajo cun septcent TESTANTOI. Iliai observoi je unua vido sonas malmulte surprizai. Ciu alkoholon trincas, sur tiun la ridetado de aliai homoi efficas pli infecte. Tamen, tiu effico aperis curiose nur en grupoi de viroi. Se virino exidis ce la tablo, la alkoholo appenau plu pli fortigis la infectan efficon de rideto ni volis esplori, ciu alcoholo efficas ce viroi, ciel ia socia lubricajo, clarigas psicologino. Lau sci, la stutajo liveras claran pruvon, che drinkado ce viroi havas tiu rilate pli fortan efficon ol ce virinoi. Tio ancau gravas por pli bone compreni problemoin kiwi fontas el alcohol trincado. Viroi havas je quindec procentoi pli altan riscon drinki tro. Cai tiiui drinkadoi cutime ne ocasas en solezzo, sed en gruppo. En la stutajo, la septcent dudectestantoi testantoi en la agio de dudec unu, gis dudec ociaroi, estis sidigitai en gruppoi de po tri personoi ce tablo, cae estis filmitai. Ili ricevis au trincajon, vodkon, au sen alkoholan trincajon, au laudire alkoholan trincajon, ciu tamen estis sen alkohola. La parto prenantoi estis presentatai unu alla aliai, cae estis petatai priugi la trincajoin. Crom tio, ne estis aliai instruccioi flanque de la esploristoi. Sur la video registrajoi, la psicologoi constatis kiom acceptemai la testantoi estis por la ridetoi de siai samtablanoi. Alcoholo plifortigis tiun infecton nur en purai rondoi de viroi evidente la drogo funccias inter viroi pezzo spezzo de curagigilo ciu forigas hesitoin. La psicologoi recomendas consideri la drinkadon en socio cun multe plida critichemo ol estis cutimo gis nun. Multai homoi credas che socia drinkanto ne presentas problemon, diras la psicologino set cae por ocasae, cae oftae drinkantoi, plei ofte ec prenas la glasson cune cun aliae. La observita infecta effico de la ridettoi versaine pli fortigas la alcohol consumon. Sociae motivoi tial povus ludi gravan rolon cela ec esto de problemoi pro alcoholo. La socia consumo de alcoholo do ancau pli fortigas la san problemoin en la pandemio. Sed la besono pri cun estado cun amicoi estas tre forta, cae la actuala mutatio de la cron causas pli mildain simptomoin de malsano. Estas granda defio por la politicae agantoi trovi la equilibron inter strictai mesuroi cae la besono pri socia cun estado.